Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում բուժքույրերի հերթական միջազգային համագումարը։ Օրերս Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ բուժքույրերի հերթական միջազգային համագումարը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին բուժքույրեր Արցախից, Հայաստանից եւ արտասահմանյան տարբեր երկրներից։ Միջոցառումը կազմակերպել էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության քուրական գործի ասոցիացիայի կազմակերպիչները։ Համագումարի մասնակիցներին ողջունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նա ասաց. «Մեջբերում եմ։ Մայրաքաղաքում եւ շրջաններում շահագործման են հանձնել ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող մի շարք բժշկական հաստատություններ։ Բարբերաբար հravirվում են բարձրակարգ մասնագետներ, իրականացվում վիրահատություններ, հիվանդների ընդունելություն եւ բուժում, խորհրդատվություններ, կազմակերպվում վերապատրաստման դասընթացներ, այս ամենն արդեն իսկ տվել է դրական արդյունք» ունենք։ Միևնույն ժամանակ օրվա հրամայականն է դարձել միջին եւ կրծեր օղակների մասնակիցների ունակությունների շարունակական բարձրացումը, առանց որի անհնարին կլիներ ունենալ ժամանակակից եւ արդյունավետ գործող առողջապահական համակարգ, ասաց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը խոսքում նշեց, որ հենց քույր բառը նշանակում է ջերմություն, գթություն, թերևս հենց դա է պատճառը, որ Իվանի բուժումը կարող է երկու երեք անգամ ավելի ու ավելի արագանալ։ Առողջություն կյանքի հետ կապված խնդիր։ Իսկ կյանքը տանողն է Աստված։ Դրա համար այս գործը իսկապես Աստված սահաճում։ Նվիրական առաքելություն Աստվածային հետ կապված է այս խնդիրը։ Եվ այս առումով ես մաղթում եմ ձեզ, արդեն երկրորդ անգամ եմ մասնակցում այս կոնգրեսին բուժքորական Արցախում, ինչի մեզ համար շատ ուրախալի եւ ես շնորհակալ եմ, որ այստեղ կարողանում ենք անցկացնել այսպես կոնգրես եւ մանավանդ արդ երկրից մենք ունենք բուժքորի, որ իրենց ներդրումը եւ ուրումը ներդրում Արցախ աշխարհ։ Ես մաղթում եմ, որ ձեր գործը լինի կատարյալ հաջողությամբ Եվ թող Աստված այս Աստվածահաճույց է գործը օրտնյալը մեր մարդկության առողջության համար։ Լենան Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանը ողջունելով համագումարի մասնակիցներին մաղթեց լավ արդյունավետ աշխատանք։ Նա ասաց, որ համագումարը հիմնականում ուղղված է հիվանդի անվտանգության ապահովման խնդիրների բարձաբանմանը եւ ընդունել է Հիպոկրատի «Մի վնասիր առաջին падգամը» որպես կարգախոս։ Այսօր իրոք մեր բոլորի համար շատ նշանակալի օր է, որտեղ միջազգային բժշկական ուսումն է ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Մենք շաբաթից կարևորում ենք նման համաժողովները եւ այսօր ես ուզում եմ ողջունել բոլոր մասնակիցներին եւ ցանկանալ բեռնավոր եւ արդյունավետ աշխատանք։ Այսօր դավիթում գտնում են գրեթե 500 բուժքույրից ավել ներկայացուցիչներ, Արցախի վաստակաշատ բուժքույրերը, Հայաստանի ժամանած պատկառելի պատվիրակությունը գուշքույրերի եւ ուզում հատուկ նշեմ մեր արտասահմանյան գործընկերներին, արտասահմանի ժամանած մեր հյուրերին եւ ամիացան նահանգներից, եվրոպական երկրներից, ասիական երկրներից եւ ՊԱՊ-ից։ Մասնավորապես այստեղ է մեր դասախոս գուշքույրերը, կազմակերպից գուշքույրերը միացան նահանգներից, կանադայից, Ֆիլիպիններից, Չինաստանից, Գոնկոնգից, Իրանից, Իտալիայից, Նորվեգիայից Եվ ամենակարևորը, որ նրանք իրենց միջազգային փորձը, իրենց տարիների կուտակած գիտելիքները այսօր արտահայտել են զգալիջում, այսօր կներկայացնեն ձեզ եւ համատեղ ձեր հետ փորձենք մեր առողջապահական համակարգը զինված նմանատիպ գիտելիքներով, փորձով եւ հմտություններով տանել քայլ առ քայլ առաջ։ Ես ուզում նշեմ նաև, որ ինքը համագումարը հանդիսանում է վատ օրինակ բազմակողմանի համագործակցությանը որտեղ այստեղ է Հայաստանի բուժքույրական ասոցիացիան իրեն ղեկավար Ալինե Մաքսիմովնա Կուշկյանի հետ, որը հանդիսանում է հիմնական կազմակերպիչներից մեկը այս համաժողովի, այստեղ է Արցախի բուժքույրի միավորումը եւ միջազգային բուժքույրական կազմակերպությունները։ Եվ նրանց համատեղ բուժքույրությունը անգնահատելի է եւ այն արդյունքները, որ մենք կոնկրետ համաժողովի ընթացքում թույլ կտան մեր ոլորտը, Արցախի առողջապահական ոլորտը, որը գտնվում է արագ զարգացման ուրեմն փուլերում, այլ ավելի առաջտանել եւ հասնել մեր նպատակային արդյունքներին։ Ես ուզենայի նշել, որ շատ բաժակ բնութագրելով բուժքրոջ եւ բուժքրոջ գործունեությունը մենք հիմնականում ասում ենք որ բուժքույրը պետք է լինի անպայման գտասիտ, բուժքույրը պետք է լինի կարեկցող, բուժքույրը պետք է լինի ուշադիր, հոգատար, համերատար։ Այո, Առանց նմանատիպ հատկանիշների հնարավոր չի պատկերացնել բուժքրոջ գործունեությունը եւ ընդհանրապես բուժքրոջը։ Բայց այսօր ժամանակները շատ փոխվել են, իշխությունը զարգացում է ապրում, առողջապահական համակարգներն են զարգանում։ Եվ այսօր մենք բուժքրոջը տեսնում ենք որպես ինքնուրույն որակյալ մասնագետ չափազանց կարևոր դերակատարում ունեցավ առողջապահական ոլորտում։ Մենք հենց այսօր տեսնում ենք բազմակողմանի զարգացած բուժտուր, գիտելիքներով զինված, համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներով, համապատասխան փորձով եւ հմտություններով։ Եվ բուժտուրջ աշխատանքը մենք դիտարկում ենք որպես յուրահատուկ առանձին գործունեություն, որի որակյալ գործունեությունը շահկապված բժշկի որակյալ գործունեության հետ միասին նոր կարող է հանդիսանալ այն գրավականը, որ մենք կարողանանք լիարժեք բարձրորակ բժշկական օգնություն ցուցաբերել եւ տեսնել ակնկալվող բուժական հաջողություններն ու պատասխանները։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեր մոտ ըստեական փոփոխություններ են կատարվել հենց նախագահի ամիջական գլխավորությամբ մեր ոլորտում Մենք կատարել ենք եւ իրականացել ենք եւ իրականացնում ենք բեկումնային ռազմավարական փոփոխություններ։ Եվ դուք որպես բուժքույրերի մի մեծ բանը հանդիսանում եք գարը բարեփոխումների կարևորագույն բաղադրիչներից կարևորագույն մասերից մեկը եւ ձեր աշխատանքից շատ կարևոր արդյունքներ են մենք տեսնում եւ առանց ձեր պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հնարավոր չի պատկերացնել նաեւ բժշկի արդյունավետ աշխատանքը Ես ցանկանում եմ ձեզ դեղնավոր աշխատանք, ցանկանում եմ ձեզ հաջողություններ եւ ինչպես նշեց նախագահան, սա ավանդույթ է մեր մոտ դարձել առնվազն տարին երկու անգամ Լեռնային Ղարաբաղում մենք անցկացնենք մեր միջազգային ուրեմն համագումարները եւ հուշկորական եւ բժշկական եւ ես համոզված եմ որ այդպես էլ կլինի։ Ցանկանում եմ ձեզ հաջողություն, ուզում նաեւ բացի համագումարի մասից տեսնեք մեր Արցախը, տեսնեք գեղեցկությունը Արցախի եւ միշտ Արցախը մնա ձեր սրտերում։ ԱՄՆ-ի բուժքույր Մարիամ Խեսը հիացած է թե Արցախի բնությամբ եւ թե արցախցիների հյուրասիրությամբ։ Я очень рада, что я здесь с вами. Առաջին անգամ եմ Արցախում։ Շատ քիչ բան գիտեի այս ճկնաղ լեռնաշխարի մասին։ Ուրախ եմ, որ ճակատագիրը հնարավորություն ընձեռեց ինձ ավելի մոտիկից ցանոթանալ Արցախցի իմ գործընկերների հետ, զրուցել, կարծիքներ փոխանակել այն բուժքույրերի հետ, ովքեր պատերազմ են տեսել։ Բուժքույրերի միջազգային համագումարում քննարկվեցին տարաբնույթ հարցեր։ ԱՄՆ-ի բուժքույր Կոլին Մարլին նշեց, որ բուժքրոց մասնագիտությունը աշխարի ամենամարդասիրական մասնագիտությունն է, քանի որ ուրիշ ոչ մի մասնագիտություն չի կարող ներառել այնպիսի կարևոր հոգևոր հատկանիշներ, ինչպիսիք են կարեկցանքը, համբերությունը, նրբանկատությունը, ուշադրությունը։ Միանժամանակ Կոլին Մարլին շեշտեց, որ բուժքույրը պետք է առանձնանա հիվանդների հարազատների հանդեպ իր վարվե 저 Sheila Burke. Good morning. My name is Dr. Colleen Marzelli, and I am so honored. I am so honored to be here this morning. It really warms my heart to see so many nurses coming together Ժամանակակից բուժքույրը պետք է ճիշտ եւ լիարժեք կրթություն ստանա դիրապետի համակարգչին, անպայման տեղեկանա առողջապահության համակարգում տեղի ունեցող իրադարձություններին ու նորություններին։ His Excellency, the leader of the Armenian Church here in Karabakh, and the president of the Nurses Association. Համագումարը Արցախի բուժքույրերին հնարավորություն տվեց լրացնելու իրենց գիտելիքները, ցանոթանալու քույրական գործի վերջին ձեռքբերումներին, այն Արցախի բուժքույրերի միության եւ բուժքույրերի միջազգային կազմակերպությունների համագործակցության լավ օրինակ էր։ Կապի ամրապնդումը միջազգային բուժքույրական հանրության հետ կնպաստի մեր բնակչության առողջության պահպանմանն ու բարելավմանը։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես խուսափել արեամիջոցով փոխանցվող վարակներից։ Մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս բուժաշխատողները կարող են վարակվել արեամիջոցով փոխանցվող հիվանդությունների հարուցիչներով։ Նրանցից առավել վտանգավոր են վիրուսային հեպատիտ B-ն, վիրուսային հեպատիտ C-ն, միավ դիա վարակը։ Վարակվելու վտանգը արկա է հետևյալ դեպքում. մաշկի վնասում ասեղիցակոցից եւ սրածայր գործիքներից, լորձաթաղանթների կամ վնասված մաշկի աղտոտում, արյունով կամ այլ կենսահեղուկներով, չվնասված մաշկի երկարատև մի քանի րոպե եւ ավելի կամ մեծ մակերեսով շփում արյան կամ այլ կենսահեղուկների հետ, տարբեր սուր գործիքների եւ արարկանների հետ կոտրատված եզրերով ապակիններ, փորձանոթներ անզգույշ վարվելիս, ինչպես աշխատ աշխատանքի ընթացքում, այնպես էլ աշխատանքի ավարտից հետո դրանց օգտահանման ժամանակ։ Վնասված կամ թափանցվող տարողություններ օգտագործելիս վնասվածքներ ստանալու հավանականությունը մեծանում է հատկապես անհետաձգելի օգնություն ցուցաբերելիս։ Մասնագիտական վարակումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել անհատական պաշտպանից միջոցներ՝ ձեռնոց, ակնոց, դիմակ, նախընտրել միջամտությունների կատարման այն տարբերակը, որը հնարավորինս նվազեցնում կամ բացառում է շփումը արյան եւ այլ կենսաբանական նյութերի հետ։ Բժշկական թափոնների անվտանգ փոխադրում եւ ըստ հրահանգի ախտահանում։ Անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցառումներ, արյունով կամ այլ կենսահողոքներով ախտոտման վտանգ պարունակող միջամտություններ կատարել ձեռնոցներով, որոնք պետք է ճիշտ ձերքի չափով լինեն։ Արյան կամ այլ կենսահողոքների ցայտացրման վտանգի արկայության դեպքում օգտագործել նաեւ դիմակ, պաշտպանիչ ակնոցներ, խալատ, անջրանցի գոգնոց։ Անհանգիստ հիվանդներին միջամտություններ կատարել նրանց հանգստացնելուց կամ հուսալիորեն անշարժ վերացնելուց հետո։ Վնասվածներից խուսափելու համար հարկավոր է օգտագործված ներարկիչներն առանց ասեղները կապարիչով փակելու տեղադրել չթափածակվող եւ բավարար բացվածք ունեցող տարողությունների հետ։ Օգտագործված հրացայ գործիքների համար նախատեսված տարողությունները տեղադրել հարմար տեղում, ձերքին հասանելի հեռավորության վրա, դեմքից ցածր, օգտագործված սրածայր գործիքներով տարողությունները փոխարինել նորերով։ 2/3-ը լցվելու դեպքում եւ տեղափոխել միայն հուսալիորեն փակելուց հետո։ Չանցկացնել կափարիչները օգտագործված ներարկիչների ասեղների վրա։ Դա կարելի է միայն անել ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Բարգամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը՝ միջնոր հանդիպում։